Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ավարտվեց հունիսի 28-ից հուլիսի 5-ը Արցախում կազմակերպված Պատանի երաժիշտների տնջրե 4-րդ միջազգային փառատոնը, որի աշխատանքին ու հանդիսավոր փակման արարողությանը կանդրադառնանք այս եթերաշամին։ Նախորդ թողարկումներից մեկում մեր ունկնդիրներին ենք ներկայացրել փառատոնի մեկնարկը, մասնակիցներին հետահայաց ակնարկ ցկել նրա պատմությանը, նաև անդրադարձել բացման համերգին մասնակցությամբ Արցախի պետական կամերայի նվագախմբի հravirված օտարերկրյա եւ տեղի պատանի երաժիշտ կատարողների։ Բացի համերգներից փառատոնի անկախտելի մաս են կազմում նաև արպետության դասերը, որոնք անցկացվում են հravirված մասնակիցների կողմից։ Ոստի պատահական չէ, որ փառատոնի աշխատանքները սկսվել են հենց դրանցով։ Նախքան մեկնարկն ազդարարու համերգը հունիսի 26-ին եւ 27-ին Ստեփանակերտի Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջում կազմակերպվել էին վարպետության դասեր։ Հունիսի 27-ի երեկոյան Մայրաքաղաքի վերացանանդի հրապարակում փառատոնի մասնակիցներն ու տեղի ակտիվ երիտասարդություն ջանադրությունը անցկացրին ֆլեշմոբ, մեկ անգամ եւս փաստելով Արցախի հավատարմությունը համամարտկային արժեքներին ու խաղաղությանը։ Ինչպես արդեն ասել ենք, հունիսի 28-ին կայացել է բացման համերգը։ Հաջորդ օրը փառատոնի մասնակիցների համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի փառատոնի խորհրդանիշ երկհազարամյա տնջրե ծառը։ Հունիսի 30-ի փառատոնային օրվա ծրագիրը հագեցած էր առավոտյան կլարնետի վարպետության դասեր Սայաթնովայի անվան քոլեջում, կեսօրին համերգ Մարտակերտում, երեկոյան քոլեջում։ Այս ամերգային ծրագիրը բացեց Արցախցի պատանի երաժիշտ Վիլեն Լալայանը կատարելով գլինկային օկտիորնը, ապա բավականին հաջող ելույթ ունեցավ քոլեջի դաշնամուրի բաժնի ուսանող Գուրգեն Ավակյանը, դասատու Կարինե Դադամյան, ով Երևանում վերջերս կայացած Արնո Բաբաջանյանի անվան մրցույթում արժանացել է 4-րդ մրցանակի։ Ասենք որ պատանի երաժշտական դպրոցի ջութակի բաժինն է ավարտել եւ երկրորդ տարին է, ինչ սովորում է դաշնամուրի բաժնում։ Սեբաստիան Բուդան Սլովենիայից հիացրեց հանդիսատեսին Վալթորնի իր նվագով։ Իդեպ այս գործիքն առաջին անգամ է հնչում փառատոնի համերգներում։ Նա կատարեց Մոցարտ եւ հատվածներ Վալթորնի համար գրված կոնցերտներից։ Սեբաստյանը սովորել է Սլովենիայի Սեժանա քաղաքի տարրական երաժշտական դպրոցում Սիմոն Պերչիչի ղեկավարությամբ, ով նույնպես հravirված էր որպես դիրիժոր։ Պատանի երաժիշտն այժմ սովորում է Լյուբլյանայի երաժշտության եւ բալետի կոնսերվատորիայի Վալթորնի բաժնի 7-րդ դասարանում պրոֆեսոր Ժոզե Ռոզերի մոտ։ Նա 2011 եւ 2014 թվականներին Սլովենիայի պատանի երաժիշտների ազգային մրցույթի ոսկե մեդալակիր է, իսկ 2013 եւ 2015-ին Սվիրել միջազգային մրցույթում նվաճել է 3 ոսկե մեդալ։ Նախորդ տարի հաղթել է պատանի երաժիշտ 6-րդ միջազգային մրցույթում, իսկ այս տարի փողային գործիքների միջազգային մրցույթում։ Իտալիայում կազմակերպվող Audi Mozart 7-րդ միջազգային մրցույթում նվաճել է 3-րդ մրցանակային տեղը։ Սեբաստյանը բարբերաբար հանդես է գալիս Տրոբինովա փողային կվինտետի, Նովա ֆիլարմոնիա սիմֆոնիկ նվագախմբի եւ Կոմենի փողային նվագախմբի հետ։ Արցախից փառատոնին մասնակցում էր դաշնակահար Նելի Սարգսյանը, ով 2007-ին ավարտել է Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական մասնագիտացված դպրոցը, իսկ 2013-ին Երևանի Պետական կոնսերվատորիայի դաշնամուրային բաժինը։ Շնորհալի երաժիշտ կատարողն արդեն հասցրել է մրցանակներ ու դիպլոմներ նվաճել։ 2003 թվականին Արամ Խաչատրյանի անվան մրցույթ Արցախ առաջին մրցանակ, 2004 թվականին Արնո Բաբաջանյանի անվան մրցույթ Արցախ երրորդ մրցանակ ժամանակ 2006 թվականին Արցախում կազմակերպված նույն մրցույթում երկրորդ մրցանակ, նաև հատուկ մրցանակ հայ կոմպոզիտորի ստեղծագործության լավագույն կատարման համար։ Նույն թվականին Երևանում անցկացված Բաբաջանյանի անվան մրցույթում արժանացել է դիպլոմի։ 2014-ին Արցախցի մի շարք պատանի երաժիշտների հետ մասնակցել է Լիբանանում կազմակերպված համերգների, նաև համերգներով հանդես է եկել Արցախի պետական կամերային նվագախմբի հետ։ Այս պահին նրա կատարմամբ դուք լսում եք Կոմիտաս Անդրեաս Մովսեսյանի «Գարունը» ստեղծագործությունը։ Փառատոնի փողային գործիքներ անվանակարգում հանդես էր գալիս Լեոնարդո Կալիգարիսը, ֆագոտ Սլովենիայից։ Պատանին սովորում է Լոզանի բարձրագույն երաժշտական դպրոցում Կարլո Կոլոմբոյի մոտ։ 2010 եւ 2013 թվականներին հաղթող է ճանաչվել Թեմսիկ ազգային մրցույթում։ Չմոռանաք նշել, որ համերգների ընթացքում մենակատարներին նվագակցում էր Իտալիայից վարպետության դասերի հրավիրված դաշնակահար Լուկա Ֆերինին։ ¡Gracias! Սինգապուրից դաշնակահար Մերվին Լին սովորում է տեղի կոնսերվատորիայում։ Մասնակցել է SMTA երաժիշտ կատարողների փառատոնին եւ արժանացել պլատինե մրցանակի եւ համանուն կրթաթոշակի։ 2009-ին մասնակցել է պատանի կատարողների նախագահական համերգին, որտեղ կատարել է Յոզեֆ Հայդնի դաշնամուրի համար գրված ռե մաժոր կոնցերտը։ Իդեպ նվագախմբի հետ ելույթ ունեցած երկրորդ ամենաերիտասարդ երաժիշտն էր 10 տարեկանում։ Մասնակցել է մի շարք բարեգործական համերգների, նաև հանդես է եկել Սիմֆոնիա 92-ի երիտասարդ տաղաններ նախագծում։ Դահլիճը բուրընծափերով էր արձագանքում պատանի երաժշտի յուրաքանչյուր կատարման։ Փառատոնային նրա ծրագիրն էլ ճոխ էր։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, Գուստավ Մալեր, Նիկոլայ Մետներ, Մուցիո Կլեմենտի, Ֆելիքս Մենդելսոն։ Շփորահար Գրեգոր Ռոգելան սկսել է շփոր նվագել 7 տարեկանում։ Սովորել է Սլովենիայի Կոմեն քաղաքի երաժշտական դպրոցում Անդրեյ Կոբալի մոտ։ Այժմ սովորում է Լյուբլյանայի երաժշտության եւ բալետի կոնսերվատորիայում Մատեյ Ռիխտերի դասարանում։ Գրայսկի կվինտետի եւ Տրոբինովա փողային կվինտետի անդամ է։ Սվիրել միջազգային մրցույթում 2011-ին նվաճել է արծաթե մեդալ, իսկ 2013-ին եւ 2015-ին ոսկե մեդալներ։ Արժանացել է նաեւ նույն մրցույթի հատուկ մրցանակին։ Նովա ֆիլարմոնիա սիմֆոնիկ նվագախմբի առաջին շեփորն է։ Փառատոնի համերգներին նա կատարեց Ալեքսանդր Գեդիկեի կոնցերտային էտյուդը Ժան Հուբոյի սոնատ շեփորի եւ դաշնամուրի համար եւ Յոհան Ներուդայի կոն կոնցերտ շեփորի համար մի բեմոլ մաժոր ստեղծագործությունները։ Հուլիսի 30-ի համերգը եզրափակեց Զոֆիա Տրիստուլան Լեհաստանից։ Հոբոյի նույնպես նորություն էր փառատոնում, որը Զոֆիայի վիրտուոզ կատարմամբ առավել սիրելի դարձավ հանդիսատեսին։ Նա սովորում է Կրակովի երաժշտական ակադեմիայի հոբոյի բաժնի մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսում։ Անդամակցել է մի շարք կամերային երաժշտության խմբերի, համագործակցում է Կրակովի երաժշտական ակադեմիայի, Բեթհովենի անվան ակադեմիայի, Լեհաստանի երիտասարդական ֆիլարմոնիկ եւ այլ նվագախմբերի հետ հետ։ 2012 թվականին հանդես է եկել Միխալ Սպիսակի անվան միջազգային երաժշտական մրցույթի կիսաեզրափակչում։ 2013-ին Սլովենիայի Սվիրել մենակատարների եւ կամերային երաժշտության խմբերի 7-րդ միջազգային մրցույթ փառատոնում արժանացել է երկրորդ մրցանակի եւ հատուկ կրթաթոշակի։ Ամերիկային շրջագայությունների է մասնակցել Ֆրանսիայում, Նորվեգիայում, Իսլանդիայում, Հունաստանում, Չեխիայում, Գերմանիայում եւ Իտալիայում։ Հուլիսի 1-ին փառատոնին հրավիրված երաժիշտները Ջութակի, Դաշնամուրի եւ Կլարնետի վարպետության դասեր են անցկացրել Սայաթ Նովայի անվան քոլեջում, ապա մեկնել են Շուշի, որտեղ ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության շենքում համերգ են ունեցել։ Շուշիին փառատոնի հյուրերը այցելել են քաղաքի թանգարաններ, ծանոթացել մեր ազգային մշակույթին ու պատմությանը։ Հաջորդ օրը նրանց համար կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Տիգրանակերտ։ Իսկ երեկոյան Կարստադի համասարանի Ինգեսունդ երաժշտական քոլեջի դասատու եւ երաժշտական բաժնի ղեկավար Յուլիա Մոստոնեն Դալկվիստը մենամերգ է ունեցել Սայատնովայի անվան քոլեջում ծրագրում իսպանական երաժշտություն։ Նա վարպետության դասեր է տվել Լատվիայում, Դանիայում, Իռլանդիայում եւ Իսլանդիայում։ Բազմաթիվ միջազգային մրցույթների մրցանակակիր է, նաեւ ազգային ու միջազգային տարբեր մրցույթների ժյուրիի անդամ։ Գավսֆյորդենս երաժշտական Ram փառատոնի ղեկավար։ thank you Ասենք որ փառատոնային օրերի ընթացքում մասնակիցները նաև հանդես են եկել համատեղ համերգային ծրագրով ճարտարում Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում, մասնակցել են եզրափակիչ համերգի փորձերին։ Հուլիսի 3-ին Մշակույթի եւ Երիտասարդության պալատում կայացած համերգի ծրագրում ընդգրկված էին մենանվակներ ու համատեղ կատարումներ։ Այն բացեց Սինգապուրցի դաշնակահար Մերվին Լին Նիկոլայ Մեթների ողբերգական սոնատով։ Լուկա Ֆերինիի նվագակցությամբ ելույթներ ունեցան Արցախցի ֆլեյտահար Արտաշես Գրիգորյանը, Զոֆիա Տրիստուլան Հոբոյ Լեհաստան, Եսե Հեննինեն Ջութակ Ֆինլանդիա, Արսեն Գրիգորյանը կլարնետ Արցախ, Գրեգոր Ռոգելյան շեփոր Սլովենիա, Լեոնարդո Կալիգարիսը ֆագոտ Սլովենիա եւ Բենյամին Ագանլիչը սաքսոֆոն Բոսնիա եւ Հերցեգովինա։ Վերջինս մասնակցել է հանրապետական եւ միջազգային տարբեր մրցույթների Բոսնիայում եւ Հերցեգովինայում, Սերբիայում, Սլովենիայում, Իտալիայում, գրավել առաջին, երկրորդ տեղեր, արժանացել հատուկ մրցանակների։ Համատեղ ելույթներ ունեցան Լեոնարդո Կալիգարիսը եւ Ռոմինա Զուրաբովան, Թավջութակ Հայաստան, Մերվին Լին, Դիանա Մեսրոպյանը, Ռոմինա Զուրաբովան եւ Անիմանուկյանը, Գրեգոր Ռոգելան եւ Լուկա Ֆերինին։ Մայիսի 4-ին կայացավ փառատոնի եզրափակիչ համերգը, որի ներկա էին լեգը նախագահ Բակո Սահակյանը, պետական այրեր, երաժշտասեր հանրությունը, ծրագրում համաշխարհային դասական երաժշտության գոհարներ՝ Քամիլ Սենսանս, Ֆրանց Կրոմեր, Ռոբերտ Մոլինելլի, Կարլ Վեբեր, Մաքս Բրուխ, Ֆելիքս Մենդելսոն եւ ուրիշներ։ Բեմում Արցախի պետական կամերային նվագախմբի երաժիշտներից եւ հրավիրված երաժիշտների մասնակցությամբ ձևավորված փառատոնային նվագախումբներ, որը ղեկավարում էր դիրիժոր Սիմոն Պերչիչը Սլովենիայից։ Մեկ շաբաթ տևած փառատոնը նվիրված աշխարհահռչակ գերմանացի երաժիշտ Յոհան Սեբաստիան Բախի 330-ամյակին միավորեց տարբեր երկրների եւ Արցախի երաժիշտ կատարողներին։ Նոր ցանոթություններն ու շփումները փաստեցին, որ մշակութային երկխոսությունը կայացավ։ Հյուրերը մեր երկրից հեռացան անջնջելի տպավորություններով իդեմս Արցախի ճանաչելով հյուրասեր ու խաղաղատենչ մի երկրի, ով իր մշակ մշակույթով պատրաստ է քայլ գցել աշխարհի հետ։ Փառատոնի ղեկավարական ղեկավար Օլգա Արզումանյանը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր մասնակիցներին։ Ջութակի վարպետության դասերի հրավիրված Գրաժինա Ժերանսկա Գեբերտը, ով արդեն 4-րդ անգամ է Արցախում, մաղթեց, որ երաժշտությունը խաղաղություն բերի մեր երկրին եւ իր հիացմունքը հայտնեց տեղի հանդիսատեսից։ Դիրիժոր Սիմոն Պերչիչը հետագա հաջողություններ մաղթեց նվագախմբին, հույս հայտնելով, որ այն ավելի կընդլայնվի։ Փառատոնի վերջին ակորդը հնչեց հուլիսի ունեցին Գինբերձորում, որով ավարտվեց մեր երկրի մշակութային կյանքի մեծագույն իրադարձություններից մեկը եւս մեկ առաջընթաց քայլ Արցախում երաժշտական մշակույթի զարգացման գործում։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ վարեց Մելանիա Միլունյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ասատյան։